kelam Dvan havatên fikrî de me fam dike ki wek çawa roja îro tê diyarkirin dogmatîzm hentalbûna fikir wek tiştekî xwezayî di rojhilata navîn de heye na e, tam aksî wê ji serdema destpêkê de her demê e, insan di nava lêgerînê nû de bûye şopandina hakikatê di sînor nas nekiriye e, çiqase بناو mutlak خدایی هنک فکر خواستی خو مشروع بکن جی اما رغم و muhalefetek e, diti yani muhalefetek çebujerim. Tabi dibe serdemedi mere rasti gelek tişte ditirjiti de derbare elimdi. Çi ev mihnek mina kamera bini edha baştırbi. Demek ki beri yani beri çent sala demek dirêj çêbûye hinek belge hatin dît ev belge navek li ser wan heye işte bi navê ixwan safa e, dor pêncî û dê e, belgane wek e, kitap bi navê mektûbane ev mektubane hatine nivsandin ama mektup çi ne saadet mutlubun, xweşî di elim de meredik heye dibe Mesafet di navbera xweda û insan de بەعلم کورت دەبێ گێم دەبێ یعنی ئینسان بە ئەلم خوێنێزیکی خۆدا دکە و مطلوبوون یانجی سعادەت ئەو ژی بە ئەلم پێکتی ئەلم چی کیمیایی فیزیکی بیۆلۆجیایی فەلسفەیی ئەوانە لەسەر وێ لێ کۆلین کردنە و ئەنجامێک گرتن نیبساندنە و بشکلی بەلاو کرد di derbarê navê wan de kê ev hereket pêşxistiye merezê de nizanin yani tunen evane ne diyarı. O ama ev e, yani mektubana dedi gelek işte balkeşen. Mesela dibejin be elim be elim İsa bu kurey koda. Be elim de be tariya ehremin ju ortaya bu o yazdan ruhnaya yazdan dert kebe. Bir şekli yani her tişte baş esas be elm u legerin le kolin efekti. Ama eşkerek hati ve şartın hatîka dağı kirin. U hatiyle garin. Kengi ev tarika derketi de satsalya naha daha. Navbera satsalya naha daha de a miladi. Yani navbera nehsidi ve hazari derketi, En derdore dusudu penci hicri. Dedgar ve tarihi. Ee, Bi bir şekli mereled nar metne dini, dogmati, kalıpçı, duvar da hakim tuna. Nine, hakim nine. dişte hakim bilimsellik legarine elmini ve mektubu mektube xwede bi metode elmi agahî yani var birenge şeriatı ezbere bu xwedê îzah kirinna elmê xwezayî e, wek çawa elmê rojameyê îro heye fîzîk kîmya û elmê e, dîtir fakat tiştekî dîtir jî me re dibîne divê tariqetê ter milê u tespit kirine ve rastya takiye ciddi heyti. Takiye ciddi çin ez tişteki pehne bavar bim fakat jiboy ge ez xo bistirinim jiboy ge tiştek mineye ve gıçava ez pe bavarım xo nişandı. Jiboy tikari bisağ bimin. Ev takiye ciddi ken giderket zamanı şerred navbera Alevi Muaviyet derken. Jiber Emaviya insan digirtin dugut te janir haber aldı. Te küfür. Götnene baş beş. Ali zürriyet avi. Gireday Ali bun. Ali kutsal dibinin. Biroz dibinin. Jibay ve haber net. Luvandıdan hatat kuştu. Di pişirdin avbera hodi şia. Yani e tarafları Ali. Gihaçtın rengeki ittifakı götün. Bir bir şekilde emni karınlı berhobedir. Gerek em de dilê xwe Ali alî ama demaj me hat xwestin bêjin xebera jêr bidin em bidin ev teqiye cidî di hereketa ixwan safa di ixwan safa ixwan bi erebî yani bira. Em dikkat bikin harekete biratiye hatta roja irojit Hristiyantiye peşt kevin. U safa safa kef yani hoşi. Yani biraya safa. E, e hoşi. Fakat ve gıçava merefamdaki keyfu safa nine? Mutluluk yani saadet. U ev mutluluk bir diriya elmde, diriya lekunin elm zanistiye de merekarı dest oldu Fakat ev kesana nezikbûne vanî takyecî bêtir li pêşin. Ji ber çi? Eger somûd bi rengekî elmî, bi metodê elmî her tiştî bînin ziman bi dîn ridkevin nakokiyê. Zûtir dewlet kar wan bikuş. Çünkü bi dîn ridkevin nakokiyê. Bi hukmê şeriatê zû li e, ser wan hukm bê birîn û bên kuştinê. Ji bo vê takyecî tî kirin. Metodê elmî bi Ev takiye ciddi durdu kuyadık. Eve çi nişanim yaptı? Zori u zahmetiya tekoşina fikre nu dibin siya hükmü devlete İslamiyet. Ev devlet yani devlete Abbasim taybeti disana Hazar idi. Yani sana Hazar idi. Satsaliya daha yazda. Pişti erişe Türka. Pişti hakimiyete Selcuka. U gav bu gav var bingehe imparatoriye. E devlete zayıf bu riya parastinê di dogmatîzmê de di baskî de di tasfiyekirinê de ji ve vê hîn tund bu. li ser vê esasî em lê dinarin hereketê ilmî teriqetê komînal fikrê yanî egwer zihniyetê ev dikin zihniyetê dixin münaqaşe em lê dinarin ji vê de dibin baskekî ciddî de dimînin rû bi rû dimînin ji bo jiyana fîlozofa alima o kesi e ev kesek emjer bejin tarikat e batini yani e e وحدة الوجود fena دكن Yani, في الله يعني يكيتياب خدير واندابونا تندر خدير tecellibuna xudet şekli insandı. Yani diyar diyarbuyna xudet şekli insandı. Evana hamu rubru bir erişi mezinri. Deminin u yöntemi işkence her harap denkuştu. İşte Halacı Mansur'u, Hatta filozofik emnas dikin. Evana var e, her demi e, de nava hoşiyedi, nava rahatiyedi. خبات خوي فكري خبات خوي علمي پیش نخستن وك ابن سينا وك ابو بكر رازي وك كندي وك yani gene kesir bir şey. Katkı kuani mezin de elimde çebuye, de felsefet çebuye. U hatta e, gav bu gav satsaliya duazda bu şundu, bu taybeti jid şahsi ibn Rüşd'ü. Ebn Rüşd e, filozofeki Müslümanı fakat nel yani esas felsefe rojila temsildi ki fakat nel rojilat dişi. Le Endülüs dişi. Bu Uçağı Endülüs devleteki Müslümana bu devleteki Araba. Yani İspanya roja iru. E, Lüvede satsalya duazda dertkevi e, hole. O jnühde e, felsefe Yunan tercemet ki tenef terceme besnabe ve carib metode diyalektik digredest. dest e, fayda kuy ya ji merekar bêjî qatqe ku ciddî wî ciddî dê pêşveçûna aqimên felsefî di Ewropa pêşket e, ji ber giherî zedenêzîkê Ewropa bû e, bandor bû ser Ewropa. Yani em dikkat bikin hatta ve demeci. jî dîsa jî fikrê felsefî, fikrê esas di rojhilat Kevin, o Avrupa û bandordur biçi bandordu be. Yadır ya temasa fiziki amu başer doğrudan bandordu be. Ev filozofi Arap, şair, edebiyatçı, egil Endülüs'e bun, egil İspanya bun, nezik Avrupa bandordu kirin. Yanji dırya şere haç peresta yani seferi haçli egil sasaliya yazda şundu dest bekirin yani sara hazar hafti yok şundu dest bekirin ve hatta hazar sesi di devam kirin. Çunu hatın avan Seferi Haçlıya, Şam, Filistin, Mısır'ı, Vanderan'a e, e zede zede ji elim agahi felsefa rojhilat fayda kirin û ewaya bixwe bû bingehê Rönesansê li e, Rojava. Yani bingehê Rönesansê Rojava yek temasat navbera felsefa felsefe û ilmê e, serdema İslamî li Endelûsê bû yek ew di du Sefere haçli egahatın ve heremi agahi girtinu paşlı ve geryan literatura bir pirce fayda kirin edebiyata bir terceme kirin selvi esasi versiyonu ve der hıstın ve der zede jboy rönesans bin gehek çekir ahim betir vandur bi taybeti pişti Osmani serketin İslamiyet liser mantıkı nüfuze Bizans yani İmparatorya Roma a rojelat hakim bu uçağı taybeti Hristiyan rojelat zanyare Hristiyan rojelat, rahibe Hristiyan rojelatdı. Hamune çarman biçin Avrupa, piştik Müslümanti hukum bikir servan valatana. Biçuna koy Avrupa aslında fikri rojelat cibirindir. Jiboy ve bu bin gehek jurun asansı. Carek di emli ve peramberi ve paradoks edminin. Madem gehav kase ve feda da alemi çima ve jiboy khonekir. Ev ne mümkün. Drojelatdı, bitayveti fikri insani, ilmi, akılcı, پیشناکه جبر چن جبر دولت بنگه گوی حتی درجه داوی او کی الهی هی بحکم الهی خود پارزه جبوی به دماغ اجتهاد چد به گوهرتن چد به ده ذهنیت گوهرتن چد به بنگه دولت ادلرز دولت بی تعویز بسروان فکرین هدو چن قدغت که دکوجه تصفیت که جبوی به انجخ در وی زمینه خواه امکان جیانه پیدا کرد ancak der bir zemine ko imkanı yani peyda dikin. Zemine ko nikarın imkanı yani peyda bikin. Tabi ev hareketek, ev hareketek me bahs kirib grani wer zemine samid peşt ked. Zemine samid peşt ked. Fakat az zihni agit zemine ariyen diş peşt ked O pir balkeş. Ee, bi taybeti zerdeşt, mani, ev renk peygamberana yani ev peygamberi bir şekli derketinin roleki mezin e, jibo insaniyeti listin. Bu esas hataro jamey iroji kodi bandorun. Fakat de tişte gibun sersebebe ev fikrana drojelata navindi e, vek nebin çavkaniye jibo rönesansı de sebebi bingehin hen. Sebebek jim dine zerdeşti u taybeti vek devam kırna vi dini manizm ji alî dînê İbrahimî bi rengekî aşîrî hatî teşhîr kir yani em dikkat bikin Müslüman ji boî Hristiyana nabin kafir ji bo Yahudiya nabin kafir tam tersi ve dibin xwediye kitabe yani ahle kitabe û pêxembertiye wan qebûl dikin û dînê wan qebûl dikin fakat ji boî zerdüştî dibin kafir ji boî manî dibin kafir tenê bi kafirbûnê bes nabin aşîrî teşhîr dikin her tişte ve raddikin qadağatkin udkin ve günaheki mezin ulguri li gorî xwe mesela wek dînekî yek kabul qebûl nakin wek sapmayê kabul dikin u ji bi wê jî wek giçawa hinek nesne îbadetkin kabul dikin işte agir ibadet dikin, nizamçı ibadet dikin, bi vî şeklî nizîd. Ji bo nava teşhir bikin, o gerekçe bastırmış bu xo peyda Yani gerekçe bir baskıl serçe Bugün, tünne bikin, tasfiye bikin, bana peyda En büyük yek sebep. Sebebi duemin, tundbuna devleta Pers. Destbeket Pers, dipiş Sasani, tundbuna ve rengi iktidarı, eveya her çıkasa destbekedi musamaha nişanda, her çıkasa destbekedi vak yani nasnama ki civaki kabul kirdine zerdeşti fakat bir zamanrı lidiji veket nav havuldana. Jverçi zerdüşti dinek iktidarı nin. Zerdüşti dinek civaki. De zerdüşti de ahlak heyi, felsefe heyi, din heyi. Yani et iştane an hamu merekarı bipin. Jbuyvi zerdüşti aslında dedi dinavvera yani felsefe ilahiyat dedi ortak nokta hey. Bu taybeti boyutu ve ahlaki balkeş mirxandina insan, lêgerîna insan, nêzîkbûna ji xebatê re, ahlaki exlaqî pir balkişt. Mesele, e, de xwedan xwedayê xêrê dizerdiştiye de. Yani zalim nîne, insana navê ji nizam tehdîd nake. Xwedayê xêrê navê wî yani nerme. E, Li gorî taybetmendiyê kultura komînal a e, coğrafya ariyene. Ji bo ve jî wer dînekî ixtîdarê nîn. Üretî tê dihene, şîret tê dihene, dîzankirina jiyana insan heyî tê de û xweşkirina astê jiyanê heye. Ew jî bikar. Mesela di kar zede qîmet tê dayî. Qîmeta insan bu kar tê qezenc kir. İnsanek çi karı kar bike, di erdê kar bike, hayvana xwedî bikin, ew insanekî ideal e, ve bu vî karî astê bilindi bilind yani yanî e, refah astê refahê di hundirê civakê bilind ji bo vê taybetmendiyê kar di felsefe û fikrê zerdeş de pir li pêş nan diqet bikin heta Nietzsche lêgerîna insanê şareza insanê pêşketî zana ji wir Yani yanî ji fikrê esas Rönesans ev ne demek mere bêj Rönesans Rönesans Avrupî dibêjin jinuh di dayikbûn. Yani jinuh di ji dayikbûn. Jinuh di vejîn. Vejîna çi? Vejîna çağa Grek û Roma. Ama bi çi havî vejîn? Bi lêgerînê, bi hereketê, bi aktifbûyînê vejîn. Yani insanê wer di cê xwe de xwe tekrar dike beramberî sîstemê bêdeng di çerçeva tiştê jêr hatî dayîn hereket ew insan dibêje ideal nîn li gorî kilîsê ideal li gorî xristiyantiyê ideal e fakat li gorî Rönesansê ne ideal e tam tersî wê insanê di nava lêgerînê de lêkolînê de maceracî Aslengal peşiya xwe nas nakij, astekî derbasî astekî dîtir dibe. Derdora xwe tehlîl dike, xwe tehlîl dike, helwestê xwe nîşan insan ew insanên ideal e. Ew insanên pêş. E zerdişî insan vî rengî nerxîne insanek her demet navale garin de, lici ki ne sekine, tişteki bes nebe, aktif be. Jboy ve bengehir o nesansı, jnuhdu çebuyine, nuhbuyine dur de hey. Sinor li peşketan, li peşya peş çuna insan danayın. Mesela mile ahlaki heye zerdeş. Dimili mi ahlaki dedi tişte palkeşen. Yek, ihanet, derev, kaleşti, ev tiştane ha kabunnak. Dijmine khar bilet bejde ihanet enek. Fakat şert çid ben beraber bin. تدفکر خودت ایلکه خود تعویز Yani, یعنی پرنسیب خود Ama اما تی اخانت جی بغیر خور نک جبوی دم دقت بکن آشتی آشتی خوازی erdembun hatta rengeki dilgori rojame iro demokrasi demek ki ne ve mane tavizday. Mere ve bu ki beg mere tavizat. Jbuy ve Duvaktek hatta derece derecada üretiyevi tije uyarini beramberi ihanete ama aynı vakte dici de mesele betaviz parastına nırhe xwe, parastına ilke xwe duhur dici havkase tije xwe di uyar, tije e, uyarini. Ev jî hezavi ahlaki. Disa de ali ev, e civaki dici. Mesele demek ki serokati jid gut, zerdeşti. Yani taybetmen diye malbata zerdeşti. Evçiyim. Dizerdeşti malbata yak ali tunu. Yani malbata ser esası mülkiyet zılam tunu. Vak hevid malbat et hey. Yani da ali jinumet taybeti vak hevi hey. Ciboy ve malbata giro emnastıkın. Malbata kodayı ve zılamı. De eksena zılam e, e, çedibi durdu tunu. Divi derbarı gelek e, evkeni gelek tişteki e, nişan dedin hen. Ji bo ve ew fikre han garib zemîn biş pêş veçûner. Yani fikre zerdiştî garip zemin biş pêş veçûner. Di roja me îrod jî rojanekirin ya jî guncelkirina zerdeştiye û wek versiyonekî wêmanîzm de esas de ji Rönesansa rojhilata navîn gavekî başı. e. Guncelkirin yani bi agahiya elmî terkirin. اویا باندورا ول سر فلسفه چه بو لسر فکر پیشکتی کومینال اخلاقی لعالم چه بو پر راحت merakarı کاربیج Budizm جزردشتیه تشت گرتنه Konfüçyüs ji zerdeştiye tişt girtine. Felsefa civaki a Yunan ji zerdeştiye tişt girtine. Rönesans zede zede tişt zerdeştiye girtine. Sebep evi çi? Sebep evi zerdeşçi ji manizm ji di zemînê gilê derketî nemay. Mesela manizm li var bu wer bûyî wek baweriyekî civakî berfire Le Asya navîn ya Jil e li derdora Çînê nava Uygura de. İddia ki heye dibêje zamanê xwe dil tudmir zamanê hakima wanî jin a bi navê Fakat bi giranî jî li Ewropa belav Le Fransa, le gelek welatê Ewropayê dîtir belav Unhaji, nahaji zerdeştiye hakiki yani eghina bi üretiye zerdeşt, bi talime zerdeşt dijin, di fikirin. Esas ki Afganiye merepe zerdeştiye nasip kıl vur heye, likuy denin li Hindene, Mesela bajarek Hindistan'e navi Bombay heye, lüveder bi grani kom dibin. Hatta ronak bire Avrupi e, eg xwestin divê derbarê bibin xwedî agahî jî diçûn wê der Ji ber çi emkanê zemînek lê derketî bimîne nehşt baskî zulm guştin zordarî nehşt li derê dervî vî zemînê ji bo xwe karî bûn hinekî imkanê jiyanê peyda bikin Bu pişir wir jî nema karî bûn peyda bikirana bi taybetî e, di çaxên avîn de li Ewropa e, manî yani ege دیانت مانی اساس دگرتن همو ده محکمه انگیزیسیونر در باستو بون و هاتن کشتنه هاتن شوتاندنه و حتی نزانم چقاسا راسته دبن اف گوتنا ترک دن خبتاندن مانیاک جویت yani manizmete demek ki aynen ve gıçava Müslüman harekete zamisti el dijihwe brenge zindikti kafirti, xerabti binav kirin û esas ew ji xwendinê veşartin neştin ki gel rastiya wê nas bike qedexe kirin sadece di çerçeva guvan agahîdan evdan nas kirin heta derece dawî anti propagandaki mezin kirin di aynı vaxtê di mere lêdinare xristiyan ji hereketê ji dervî xwe bi vî rengê xerab binav dikin mixabin roja îro jî wek tiştekî pir xwezayî emtînin ziman demek ki hereketa akil yani hareketa ilmi a zihni drojhelata navinde ba astenge iktidare bi dogmatizme re rubrumayı ucberg dogmatizm kurt boyu emlednerin ev hareketana encam nekir. Ne gişaş bunu. O ne gi fedakarici nekirin. Mesela hatun kuştun. Beşkence hatun. Taviz neddan. Gafbaşlığına kim fedakari ne hati kirin. Ama دوغماتیزم هەو قاسە دژوارە ولسەر ئەساسەوێ دەوماتیزمێ اختیدارە سیاسی هەو قاسە شدەتا بێسینۆر دە دشوغلاندن کی adeta imkanê derbaskirina wê yani imkanı peydakirina pêvajûyekî nû pir astengal pêşiyê datînin ji Bu vê jî rağmen rexmê hawuldan hewildan di serdema Abbasiya de nikarî bû Rönesansa rojhilata e, tam tersi bir. hat asten kirin u serdema Osmaniyat zaten ne mümkün mere bahsap yavaş ki bir şekli bıkın e, ee, devlet zaten be erki asten kirin avantajda hat avakirin e, ee, ve bir şekli inisiyatifa fikir peşveçuna fikir ke destur hocava yani derbasir hocava Najib şundu Jev şundu mesela zihniyeti pırs girek yeme derdi yani serdema Osmaniya ki. وەک گیچاوان دبێژین چاغێ ناوین لە ئەوروپا یان زمانی حکمێ کلیسێ و ئەنگیزسیۆنا و کوشتنا ژنا و هەموو ڕەنگی خراپیە دۆغماتیزمێ ئاستەنگیا درۆژناتا ناوین دژی مەرە کاری سەردەمە ئۆسمانیا وەک وێ بناو بکە ئاستەنگی و نهشتگە پێشبە چون چێ وی چاغی فکر ڕۆژ ئاوا پێ ئەمە ئەف فکرێ ڕۆژ ئاوا فکرێکی ئینسانیە و ji bo pêşketina insana pêvajiyekî nû di tarîxê de di tarîxê de hevan pêvajo rojane çênav tarîxa insanî di pêvajoyê civakî rojane çênavin sîstemê civakî rojane nayên dadîn ji bo vê sê çar pêvajoyê esasî merekare di tarîxa insanat peyda yek jê pêvajoya neolotîk pêvajoya civakbûyîna insan çêbû zanistiya insan çêbû insan قاری بو دست خو به فکر خو به چابای خو جیان خو اگ بکه یعنی تخ دوزنک زراعت چه بکه حیوان خودی بکه مال آوا بکه گند آوا بکه لسر وی اساسی araç gereç peyda ji çümlek çanaka bigire ji dokuma yani tevnu evka bigire o gelek tiştelidir ev bevajoyek jev şundu Verde alini geldi. Belki zede bunçe şey bu. Mezun bunçe bu. Hinek şey duvi ali dedi saat alini geldi guhertin çe şey bu fakat cevher yek. Bisade sala. Behazare sala var devam kır. Bandora keşif u de gidve serdeme berket. Eğer mere pür zorlama bike, eğer mere pür zorlama bike, mere karı bejim, serdema gre kuromacı serdemeki duemim. Hem dikkat bıkın. Havkası devlet çebun, imparatori çebun, kraliyet hatın avakirin, hatın helveşandin. Li dîsa ji me re nikarine avê serdemekî civakî tarîxê dilê Çünkü esas terzi jiyanê, araç gereç, zêde nehatin kar. Xanî hebû jêk mestira avakir. Di zamanê Roma û Girek'de hîn bêtir kuhertinin daha köklü, daha şöreşgeri merekariyle rastlı. Jiboy ve mugot ya eğer mere zorlama bu merekari bir aşama duvemi. Pişti Hazar Esara. Rönesans yani bu taybeti hareketa hilberini a intaç, a sanayi, a ilmi, a fikri at setsana şazda hevdadı ev aşama siyemin. Serdemek siyemini çimam. Чему нам дбежин сердеми екемин duemin, siyemin. Çünkü tişte gidvan serdamana dertkevin, jiyana insan serubini hevdik. Jünü de insan lukhov derdora xwadnare. Jünü de derbare xwad bu xwadi agahi. Jünü de him betir karin, yani anana jiyana xo fireh bik ya jitan Tişte var kökline, ne var seraseran. Jbuy de em dbejin pevajvene. Li Serbiya esasi, tişte git sat sala şazda, Hebdad Avrupa çebu serdemeki nuh bu tarih insan. İnsan heb hez bu, hezane bu. Hep derbare xoda gihasht agahiyenu. De derbare derdora xoda gihasht agahiyenu. Yani junuh de aslında demek meret beji vejin ya nesans rast. Ama o çawa Avrupa merkezi dike sanki tene vejina evgena yani vejina tene Grek Romana aslında vejina hüneri insan. Takandına enerji adındır insan değil eşkere bu eğer zihniyete insan beguhertin tiştekî nikarib bikişitun bu eserde mi? Ne Amsterdam lükü de çebul Avrupa çebul. Demek ki Avrupa bu merkez. Avrupa bu çabkani. Agahi jvur dert kev, sanayi jvur dert kev, elim jvur dert kev, felsefe jvur teşit kev. O eveye çıkır, eveye sistema siyasi jib biçmek dahi. Sistema siyasi biçmek dahi. Sistema siyasi jilser esası ev pozitivizma güçari derket yani pozitivizm yani pozitif yani tişteki icabi olumlu merek arabi kredes ama pozitivizm dama gelmeyeceksin yani ev elme pozitif dama gelmeyeceksin yani pozitivizm yani tişte vadayı arabi bejin vadayı yani ete danin tatbiki eg insan pektini yani şeriate dur ji agaye xwede dur ji irada ki dervi insan dur tiştek insan xwedat pozitivizm ev iktidara siyasi jil servi esası hata bakır. Monarşi hilveşyan şuna ve işte hukuk, seçim, kanun derken devlete modern derket holi. و اوه دولت خواست ناو دولت عاقل لخوا بکر دست بکی و هر کسی جی وقت چاوا دولت عاقل لیناری اما بدمیر çıkasa bu akıl çelişkiliği çıkasa tersi çıkasa dijmini akılı çıkasa akıldı dravastandın çıkasa esasdı dogmatizmek nöd bir navi pozitivizme datini eşkere bu de mijare cuda cuda denir xan. Tiştek em dixwazin di çerçeva mijara xwe bigirin dest İnsan insan çûn Avrupa, Sed sala nozdadê insan çû Avrupa. Çûn xwendin, çûn Fransa, çûn İngiltere, çûn van derana xwendin. Ji kû de çûn ji rojilata navîn çûn. Di rojilata navîn monarşî Metode elmî di danûştenina mesela tune. Hukm ده او که به اراده که خدایی دبره ببرن ما فتای رخ نکرنه تونه و ما فقط سازیه که وی حکمی دنتن بکیجی چه بکتونه yani meclis, meşrutiyet efştana tun. Jiboy ve ev kesek çün Avrupa zengin, roşenbir, çıkasa dindar benjin, çün de Avrupa'da efştana değil, zanist değil, demokrasi değil. Elme civaki naskır. Çünkü elme civaki la Avrupa peşketi bu. Reform ناس کردن اف چشتانا ناس کردن و دماغ بگریان روشلات تایبیتی ست سالا نوزداده ده سردما ست سالا نوزداده داویا ست سالا نوزداده دسپیکا ev muhavele ki az zihniyeti bu. Fakat biser neket. Çıma biser neket? Rastı, sistema siyasi astang. Fakat her deme necbergi sistema siyasi astang biser neket. Jiber avana xwestin şureşa zihniyeti به نرخ روز آوا چه بک با اقتارم کردن نرخ روز آوا چه بک دیتن پێکێ خۆش ڕاستە دوورد پێشبە چون چێکردی مەرە کارب چاو ببینە فقط دەماک تێ وەک چاواهی دەرباسی ڕۆژهێنا دکت لێ بنەرە کەس هەمێ زێژێر بە ناک نابکیت لەسەر نابت جواک ئەگەر ببا جواکی سیستەما دەستلادار نکاری و با ئاستەنگ لە پێشیاوێ ئەمە نەبوو جواکیش Carek di eşkere bu demek ki şoreşa zihniyete diriya aktarmakirina nırkı roj ava drojna tanavin diçena. Ev kesana kesip çuk ne bun? Alim bun, zane bun. Avrupa diti bun, zaman azani bun, kitap çekirin. Mesela o xavar mensube ki jinet ditir. Mesela Cemaleddin Afgani. Arap vek, vek Arap zan. Fars vek Fars zan. افغان وک افغان زانن ترک وک ترک زانن جبل انسانی که روجلاتی بود رونسانسا روجلاتان آبین دخواست چه بکن Lidiji despotizme bu, lidiji monarşiye bu. Ama hayran roja ava bu. Ah dugo kimlikek mini Ameriki hava. Jvoyek az garibama serbest ukra. Serbest bu garyama. Çünkü kıymeta insan roja avab bu yine dit. Yani proje ne modernizm, modernizasyon bu. Proje roj avab biyum. Demek proje bir proje avab biyum. Nırkı heyid rojlatan avin dilberxuad. Benim seme nak. Meydan ejer benak. Hiçağı demek ki e, eğer ev kesana bu zanistiya xwe garibana nırxe heyi modern bikrana belki nırxe heyi biser modern bikrana nu bikrana ama nırxe heyi devşe ver modern bikin bi zimanê sîstemê ew nirxandin mesele ev hereketê zanistiyê êge em behs dikin bi çavekî nebaş lê dinar ek çavkaniya wan roşilatê ema dixwestin ê e, ewropa bîn heyranê wê Cemaleddin Afghani, Muhammed Abdu, Mısriye, Rafaat Tahtavi, Abdurrahman el-Kevakibi, Abdülgani el-Arisi, Mirza Malkum, Nizamki, yani gelekesi var. De derbare despotizm edini sandını, derbare demokrasi edini sandını, derbare her tişti edini sandını, jibo reforme, fakat referans Rojava girdi. Bu arada Rojava dibeji ev mesele haç. E demak da Rojava, nırhı fala din tarihi hazari sana kabulnak asimilasyona kabulnak benimseme kabulnak liberhod jboyde projamu runesansı agit davya sat salan uzdadi despeka sat salan bistadi peşket rastı imparatorya Osmani astankir astankir domatizme astankir le garinçe bu le persinçe bu sürgün rev habis ertiştanevan habun. Fakat ne ev ser sebebek ne bu kitlesel. Sebebek ne bu kitlesel ev bu ki xwestin ve proje bi derbaskirina nirxê rojava pêk bîne. Ev ya bu ser sebebi, ge nikaribe bi ser bikeve. Tevge insanê pir balkêş bunu. Gelek alî bûn jî bi zimana dizanîn, felsefe xwendibûn, agahye wan zede zede bun, xîtaba wan hebû nivîsandin fakat ji bo guhertina civakê ji bo guhertina zihniyeta civakê ew ne bu dingehek e tabi rojava jî asteng dike tabi hereketa hareketa hereketa fikrî a serbixwe asteng dike rê mahkum dike, brengeki çev dedi nişandan. Mesela dikkat bikin, İrom, serokati hareketeki vicdani, o zihni peştir. Hareketeki vicdani, o zihni peştir. Unuy, aslında genlek ezbere dugher. Bevajoyeki nu despet ki. Tenet şerte Kurdistan'dı na, şerte cihanidir. Bevajoyeki nu despet Fakat heza destiladlar, seri de Avrupa, o ah hakim drojilatan avindi, cinedit ibn Jneti tibnesi. Vak çava tune. O ısrar dema gınave serokati te gotin dibece Marksist Leninist'teki Ortodoks. Yani Marksist Leninist'teki kalıpçı klasik. Halbuki rahnegi serokatil Marksizmetki zede zede. İnsaneki tundre tekoşina çekdari esas digriş boyu bir kece Armanca kod beş. Ciberçi aynı liska beri. Vak çava İmparatorya Abbasi vakçava devleta Abbasi beramberi Mu'tezile Ikhwan Safa filozofi uçağı Ibn Sina ve Hallaj ve edi editir berenge vak fikrin sapık خراب u bi ters de nişandan droja me irot evlisk da ters de nişandan jibo için jibo ge be be berxadan yani be tepki be reaksiyon herkes fikrevan kabul demek fikir hat kabul کرن <coughs> demek zihniyet hat kabul کرن وی چاغی civak dibi sahak meydan ekiş boy hegemonya var. Ama dikkat bakın mesela serukati hareketi ki hem zihniye hem hareketi ki vicdaniye. Zihniye jber hatta derece davi ba agahiye elmi civak insan şuruvet Ba asli heri peşketit elimde digri bu Bi e kuantum digri dest. fizika kuantum digri ev ev şura şekil zihniyettedir. Yani her deme akın junubuner vekilit hele. Vak ev vak sındoka ki kapalı işte tice bu hat kapat kirin işte ki müjder bir önem na. Vekiri o her deme ser esası e kodas var kodar bas kirine hareketa zihni çetki serukati. Em dikkat bikin serukati ticari var esire esire tişteki gidoh goti namine. Nam dikkat bikin di parastina gelekî de em lê binarin hek teşbîte hene di parastina îrog em dixwînin îrog mexwendiyê hene ne vakit? heb çi di çerçeva veriye wî çaxî di serokatiyê ancak hewqa sekarî bû îfade bikira di çerçeva veriye îro du hewqa sekarî îfade bike ji bo işte müduh du ev gotiye gerek ez ha bimînim ew tune cem serokatî ve serokatî hareketeke vicdanî berfirhe pêş dixe mesela Helvasta serokatiye beramberi devlet netev hareketeki vicdani. Helvesteki vicdani jber Jber devlet netev her tişti da, dat kurtin. Duhu acımasız. Mezhep, din, grubin etniki, aşiret kabilet hamu renge ihtiyacı van jiyane hayi, Hamu renge jiyan hak kırne ve mekanizma devleta netev a acımasız zalim te da kurtandın te inkar kırın. Serokati حساسیت پاراستن درد خپش جبوی وی زدگاو یک سیستم ایرو سرماف مروات که نه اروپا سروکاتیش یار بونه چید که زدگاوی چید بن مثلا سروکاتی بحث تجاوز اد که زدگاوی اوای سروکاتی بحث اسیمولاسیون اد که زدگاوی نه اوانا سروکاتی بحث ماف نتو مذهب جنس بچوب مزن د آست هری جورین د بحث دکه جبوی گد انسانات بجیب که ve insan van mafana benimseme bikin u beraber izlede gavyel servan mafana çedibin insan reaksiyonu nişan bit ev hareketa vicdani evana peş ama mesela sistema destilatlar ve biçava tüneyin nişan dedi u her deme brengeki ters nişan dedi ligori kwa nişan dedi beramberi ve destilatları bir şekilde her deme hareketek hastını revşahayi derbaskin ver nişandan ji bo tasfiye bikin. Fakat esas astengi demek içi ev despeka sat yani satsalyanozda satsalya bistadın tişte Rönesans Rönesans'e drojilata navin de akçe bu çima encam ne bu? Sebebi ve binirxej rastya ve civake dur kostüm ve kari bikin yani değeri rastya civaki dur. Değeri para para konadın birikima kültürel civaki ahiremi ser esası aktarı müjder ve anini yani ithalkirini kostüm pekbinin tebzana bu navan u tev ısraravan u tev inadavan u tev helvestevani fır cesur carcarna ama nikari bun bibin kitlesel nikari bun bibin male civaki ciboy vejim e, nuhbun pek nahat edamak nuhbun pek neyin kevin her demê xwe dide dewam kirin. Em navberek yedî bidenê min pişt şey dewam.